Naam, tunaendelea na sehemu hii iliyobakia ya pili. Leo tutaangazia kuhusu habari ya ataharuk inda alqirar. Yani Sheikh Abu Zaid rahimahullah katika mnasaba huu wa kuelezea bidaa za wasomaji wa zamani na hawa wa sasa tulikuwa nao anayezungumzia leo katika kitabu chake hichi jinsi ya kuwa mtu anaposoma Qur'an akawa na taharuk ana hali ya kutokutulizana yani kunakuwa na activities fulani movement fulani hili ndio alizungumzia hii ni bid'a anasema ishtaddat kalimatul ulama al-andalus fi nakiri ama maneno ya maulama ya andalus andalus ni hispania spain kwa mujibu wa tarehe mji huu ulikuwa ni mji ambao wa Kiislamu na ulikuwa umeendelea mno katika mambo ya kielimu hasa elimu za Kiislamu lakini baadaye ukaja bila aks mji wa Hispania Spain kila aina ya mambo machafu basi nenda Spain ukitaka mambo ya mipira nenda Spain na huko ndo kuna vilabu vile ambavyo tajiri duniani Real Madrid Barcelona Real Atletico Suisse walibasha gani na almuhim Andalus ni mji ambao ulikuwa una tarehe kubwa katika Uislamu sasa wanazuoni wa hapo walikuwa wakikataza kwa maneno makali kabisa mambo yafuatayo atamayuli walihtizaz inda عند القراءة wa وأنها bid'atun yahudi wakikataza masala ya tamayul na ihtizazi na taharuk wakati wa kusoma na mambo haya ni yamezuliwa na mayahudi bid'atun yahudi tukisema tamayuli na ihtizazi na taharuk ni maneno matatu kama yanakurubiana maana lakini kila moja na maana yake isipokuwa katika matendo yani yule mtendaji anapofanya matendo fulani basi tunaweza tukasema huyu amefanya tamayul amefanya ihtizaz na ametaharuk wakati alipokuwa akifanya nini akisoma bidaya hii ni bidaya ya kiyahudi tasarrabat ila mashariqa almasriyin ikapenya ikapenetrate ikaingia katika baadhi ya miji eh, ya mashariki ya wapi ya Masr yani Egypt walam yakun shay'un min dhalika ma'thuran na jambo hilo la kusoma Qur'an ikawa mtu anaposoma Qur'ani akawa ana taharruk ana ihtizaz na ana tamayul halikuwa limepokelewa an salih an salih salaf hadhihi al-umma halina hata ile sanadi ya kutunga kwamba masahaba tabi na tabi tabi walikuwa walipokuwa wakisoma Qur'ani wakifanya mambo hayo ni uzushi ambao uloletwa na Mayahudi. Labda hapa mimi nikutolee mfano hii tamayul wa ihtizazi na taharuk ambazo Misri hasa ndizo wamezibebea bango uzushi huu wa Kiyahudi. Mara nyingi ukiangalia wasomaji wa tajwid hususan ambao mashuhuri wengi wao katika wanatoka Masri akina Abdul Basit na wengineo basi kule kusoma kwao kunakuwa na tamayu kunesanesa eh, kuyumbayumba mbwe mbwe na kuwa na eh, ihtizaz eh, eh, ihtizaz ni naweza tukasema kama ni ku, sijui kutetemeka kus, kus, yani ile katika hali ambayo na kutaharuki yani ile ku move move ikawa mtu utamkuta msomaji labda nivue hii miwani asoma Qur'ani Bismillahirrahmanirrahim rahmani Rahim لا أقسم بهذا البلد <clears throat> وأنت حل بهذا البلد <clears throat> هي اليوم تمايل taharuk na ihtizaz ni bidaa ya Kiyahudi. Sasa kwa sababu muda umeisha, huku mbele tutakuja kusoma imeanzaje bidaa hii kwa Mayahudi. Kwa sababu muda sio rafiki, tutasimamia hapa inshallah. Juma lijalo tutakuja kuangalia bidaa hii ya Kiyahudi ikoje na vipi Waislamu wameathirika na bidaa hizi za Kiyahudi katika usomaji inshallah kesho tutaendelea na tafsiri akulu hadha astaghfirullah li wa lakum kama kuna swali lolote fali tafadhali Naam upande wa kulia Kat, Naam katikati yangu naam shekhi Naam, nafikiri swala letu au kwa maana masala msingi wa masala hichi kitabu tunakisoma, jibu lako litapatikaniwa. Bid'a alqura, uzushi wa wasomaji eh, alqadima wal, eh, walmuasira, yani uzushi wa wasomaji zamani hapo na hivi sasa kwa hiyo kinachosomwa kinakuwa nini naam Qur'an al-Karim kinachosomwa kinakuwa nini Qur'an al-Karim kwa hiyo ina maana hapa yazungumziwa habari ya usomaji uzushi katika usomaji wa Qur'ani eh, na sio masala ya kusoma hadithi kitabu chote hicho anazungumzia habari ya uzushi wa usomaji wa Qur'ani al-Qurra'u الله أعلم نعم السؤال جنجيني أقول هذا أستغفر الله لي ولكم إن شاء الله